انشروا البشرى جميعا وانثروا أغلى الورود السلام علیکم و الله و شنونده های گرامی به بخش دری برنامه رادیو صدای خلافت خوش آمدید حالا توجه شما را جلب می داریم به داشته های امشب احلا لحظات خبری سوای خلافت گزارش های همه جانبه از فعالیت ها و پیشروی های دولت اسلامی در تمام جهان لحظات خبری سرای خلافت شما را از حقایق و معلومات تازه و دقیق با خبر می سازد و از تبلیغات دروغین رسانه های غربی پرده بر می دارد لحظات خبری صدای خلافت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شنوندگان عزیز به خبرهای دولت اسلامی از صدای خلافت خوش آمدید نخست از همه توجه شما را به سرخط چند خبر جلب می فتح بیش از نصف شهر هید در ولایت انبار تسلط مجاهدین دولت اسلامی بر پنج موقعیت جدید در ولایت خیر بیست کشته از نیروهای فجر لیبی در شهر سورت کاروان تسلیحاتی و تجهیزاتی ارتش عراق به طور کامل در فلوجه غنیمت گردید و کشته شدن 25 معارض سوری در مرز ترکیه صلیل صليل الصوارم نشيد الربا ودرب القتال طريق الحياة ما بين اقتحام يبيد الطغاة وفي مصطفى و این هم تفصیلی خبرها مجاهدین دولت اسلامی بر پنج موقعیت مهم در جبل سرده واقع در نزدیک میدان هوایی دیروزور تسلط یافتند همچنان گفته شده است که در این فتوحات یک اراده تانگ تیشه است و یک اراده بی ام پی غنیمت گردیده است نیروهای دولت اسلامی بر چندین پایگاه نیروهای فجر لیبی در منطقه جاریف واقع در جنوب شهر سورت حمله کردند در اثر شدت درگیری ها هفت اراده موتر نظامی از بین رفته و 20 از مسلحان فجر لیبی کشته شدند این سومین حمله است که در چند روز گذشته در این منطقه بالای ملیشه های فجر لیبی صورت می گیرد در همین حال مجاهدین دولت اسلامی یک حمله دیگر همین نیروها را که به دروازه چهلم در غرب شهر سورت انجام داده بودند خونسا نمودند مخالفان مسلح سوری بار دوم بر منطقه فتح شده کفرکلبین در جنوب شهر عزاز حمله کردند این حمله از حملات قبلی بزرگتر بوده و تلفات بزرگتری نیز به آنها وارد گردید مجاهدین دولت اسلامی در برابر این حمله آنها از خود مقاومت نشان دادند و در درگیری که چند ساعت میان مخالفین و دولت اسلامی رخ داد سیزده تن از ملیشه های مخالف کشته و این حمله ایشان نیز خونسا گردید در همین حال دوازده تن از مخالفان مسلح در اثر انفجار ماین در منطقه براقیده کشته شدند این نیروها زمان آماج انفجار ماین قرار گرفتند که میخواستند به سوی روستای براقیده در حومه شمالی حلب پیشروی کنند براقیده در نزدیک مرز ترکیه واقع بوده و روز گذشته به دست مجاهدین خلافت افتید یک حمله کننده استشادی با استفاده از کمربند انفجاری چندین عناصر گروه های بسیج مردمی را در منطقه حی المعلمین در شهر مقدادیه در ولایت دیالا در هم کوبید 22 کشته و زخمی از نیروهای ارتش عراق و بسیج مردمی در منطقه از زغارید در شمال غربی فلوجه این نیروها زمان کشته و زخمی شدند که خواهان پیشروی به سوی منطقه از زغارید شده بودند که با مقاومت شدید دولت اسلامی روبرو شدند همچنان در این حمله یک تانک همر یک بلدوزر و یک زره پوش ارتش رافزی نیز منهدم گردید در همین حال یک بالتیاره بدون سرنشین آمریکایی در منطقه زغارت در شمال غربی فلوجه سقوط داده شد یک خبر دیگر از فلوجه میرساند که یک حمله کننده استشادی دیگر نیروهای ارتش و بسیج مردمی عراق را در منطقه از در شمال شرق فلوجه آماش قرار داد که در نتیجه 20 رافزی کشته و چند موتر نظامی تخریب گردید خبر میافزاید که پس از وقوع این حمله نیروهای دشمن مجبور به عقب نشینی از منطقه سیجر شدند در یک خبر دیگر آمده است که چهار اراده موتر لاری، شش تانک نو همر و یک بلدوزر در سر درگیری ها در آمریه فلوجه به دست مجاهدین خلافت غنیمت گردید. این در حال است که یک هفته قبل نیروهای رافیزی با همکاری مجوسی های ایران حمله گسترده را بر شهر فلوجه شروع کردند. در مدت شش روز جنگ و درگیری در فلوجه 480 تن از نیروهای عراقی کشته و 850 تن زخمی شدند همچنان در این شش روز 27 تانک 36 زیریپوش 30 بلدوزر 25 همر و 3 بال تیاره از بین رفته است تازه ترین خبرها از ولایت انبار میرساند که مجاهدین دولت اسلامی بر بیشتر از نصف شهر هیت واقع در غرب انبار پس از یک حمله غافلگیرانه تسلط یافتند رستاهایی که در این شهر به دست خلافت افتید عبارتند از روستای مسخن، سریدیه، خالدیه، زخیخه و نویعیم می باشد این فتوحات در حالی نصیب مؤمنان می شود که ارتش عراق به شمول نیروهای بسیج مردمی و مجوسی های ایران مصروف درگیری با مجاهدین خلافت در فلوجه اند. گزارش های ابتدایی می رساند که در این غزوه کنون 71 نفر از ملیشه های رافضی کشته شدند. مجاهدین دولت اسلامی با استفاده از فرصت مصروفیت روافظ در فلوجه استفاده کرد و یک سلسله حمله غافلگیرانه را در شهر دیگری ولایت انبار انجام دادند این بود که الله متعال نصف شهر هیت را به مؤمنان داد این بار اول نیست که مجاهدین دولت اسلامی چنین حمله غافلگیرانه را انجام می دهند بلکه در گذشته نیز با مصرف کردن دشمن در یک نقطه نقاط دیگر را یکی پس از دیگری فتح نموده بودند در همین حال درگیری ها از شهر هیت به طرف ناحیه بغدادی کشانده شد سربازان خلافت اسلامی حوالی صبح دیروز از دریای فرات گذشتند و با صحوات عراق در آنجا مصروف درگیریند و حال چند خبر از ولایت خراسان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شنانده های رادیو صدای خلافت تازه ترین گزارش ها از ساحه کوت می رساند که مجاهدین دولت اسلامی نیروهای اردی ملی را در منطقه جوی ساحه مذکور آماج انفجار یک مای نجاسازی شده قرار دادند. در این انفجار دو سرباز اردی ملی کشته و سه تن دیگرشان زخم برداشتند. کوت از جمله ساحات است که در اکثر قسمت های آن دولت اسلامی حاکمیت داشته و همچنان بارها شاهد درگیری های شدید بین مجاهدین و نیروهای دشمن بوده است. نیروهای دشمن با ها و تیارات جنگیشان بارها تلاش کردند تا این مناطق را از کنترل مجاهدین خارج کنند اما به این هدف شومشان موفق نشدند یک خبر دیگر از مرکز شهر جلال آباد می رساند که ولسوال ساحه کود به نام سید رحمان در مربوطات شهر مذکور آماج انفجار ماین قرار گرفته است در این انفجار دو محافظ شخص مذکور کشته و خود ولسوال جراحت سنگین برداشته است ولله الحمد صليل الصوارم صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وفيه مصدر جميل صدا صليل الصوارم نظر الله وجوها لم تزل مثل السحاب بالوريد رادیو صدای خلافت ترجمه دری سخنرانی جدید شیخ ابو محمد عدنانی حفظه الله را تقدیم می نماید با عنوان تا زنده شود کسی که با دلیل واضح زنده می شود نعم أيها المسلمون ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه واما علماء السوء ودعاه وشيوخ الدينار والدولار بله ای مسلمانان تا هلاک شود کسی که با دلیل روشن هلاک شود و زنده شود کسی که با دلیل روشن زنده می شود و اما علمای سو و دایان و های دینار و دلار و هیئت ساهران و منافقان و مزدوران بزرگ جعلی بودن فتواهایشان که استفراغ می کنند آشکار شده و شبهه هایی که پخش می کنند رو شده و باطل گشته و پس از امروز سرورانشان به اذن الله نفعی به آنان نمی رسانند و دوچار شکست می شوند هرقدر تلاش کرده و تنبلی را از خود کنار زنند بی تردید همه حقیقت آنان را شناختند پس هنگامی که سرورانشان قدرت یافتند و مشتشان را بر گردن بندگان محکم کردند فتوا می دهند که اطاعت آنها واجب و مخالفت با دستور آنان و جهاد حرام است هر اندازه کفر و تغیان و سرکشی کنند و فساد را نشر نمایند هنگامی که مجاهدان در شهر قدرت یافتند و به آنچه الله نازل کرده حکم نمود. خونشان به جوش آمده و خشمشان برافروخته شده و دوباره از استفراغ خود میخورند و به اطاعت نکردن از مجاهدین و واجب بودن جنگ با آنها و اخراج و ریشکن کردنشان هر اندازه که خون و ویرانی و نابودی بر مسلمانان تحمیل شود همراه با جواز بلکه مستحب بودن کمک گرفتن از کافران در این کار فتوا دهند و کافران هر کاری از کشتارها و شکنجه نابودی آوار و نمودن مسلمانان انجام دهند کر و لال و کور هستند نه فتوایی و نه انکاری و نه محکوم کردنی اما هنگامی که مجاهدین در دورترین نقطه دنیا کافری را میکشند یا جواب هر کاری را بدهند خران علم سر و صدا کرده و بدون حیا و خجالت آماده باش هستند و بیزاری و انکار کرده و محکوم می نمایند و سختی می کشند و خودشان را زخمی و شیون و زاری می کنند و تواقید از حکام سرزمین مسلمانان هیچ ناقضی را رها نکرده جز آن که مرتکب شدند و علمای سو هیچ دلیلی را جا نگذاشتند که با آن از آن دفاع کنند جز اینکه آن را تحریف کرده و برای انکار عجیر و رام میسازند و مجاهدین هیچ ویژگی دینی را بلند نکرده و هیچ سنتی را احیا ننموده و حکمی را تطبیق و حدی را اجرا نکردند جز اینکه علمای سلاطین آنان را خطا دانسته و بدنامشان ساخته و انکار کردند و شبهه ها را پراکنده نمودند تا بسیاری مردم را از راه الله من سازند پس ای علمای سو وای بر شما روز حشر روزی که مخفی ها نمایان شده و شما هیچ عذری ندارید وای بر شما کلام الله را تحریف و تبدیل کردید و نرمی اسلام را دوست داشتن تواقیت و مشرکین قرار دادید دشمن هجوم آورنده را در پایگاه های نظامیش وسط سرزمین مسلمانان اهل زیمه و اهل امان قرار دادید دموکراسی کفری و شرکی را شورای شرعی قرار دادید سکوت از حق و تایید باطل را از ترس انکارش صبر محمود قرار دادید دوست داشتن حکام مرتد و میل کردن به سوی ظالمان را حکمت و صبوری و نظری درست قرار دادید گفتن حق را نزد سلطان ظالم و کافر خروج و مخالفت با ولی امر قرار دادید آنچه الله نازل کرده را کتمان کردید و جهاد را تحریم نمودید تشویق به آن را فتنه و انجام آن را بزرگترین فساد قرار دادید و ریختن خون کفار دشمن را مباه نمودن خونهای معصوم قرار دادید مجاهدین برپا کننده عدل را خوارجی از دین در رفته قرار دادید و مرتدین لایک و ملی گرایان و دموکراسی خواهر و مزدوران آمریکا و سگهایش را مجاهد قرار دادید کفر به را فتنه بزرگ و ولا و برا را جرم قرار دادید حکام طاقات کافر و مرتد را امامان هدایت و سلاطین عدل و حاکمان مسلمانان قرار دادید کتاب الله را پشت سرتان انداختید و به آیات الله بهای کمی پرداختید و دست از آیات الله و دین الله کشیدید نمونه شما ای مرتدین نمونه سگ است و مانند خری است که های بزرگ حمل می کند گمراهی را با هدایت و عذاب را با مغفرت خریدید لعنت الله و ملائکه و همه مردم بر شما باد به سوی جزا دهنده روز جزا می رویم و دشمنان نزد الله جمع می شوند در حساب میدانی که هنگامی که به هم رسیدیم فردا چه کسی نزد الله سرزنش شده است ای مسلمانان ما برای حمایت از زمین یا آزادسازی آن یا کنترل سرزمینی نمی جنگیم برای سلطنت یا مناسب کهنه و از بین رونده یا تکه های پست و فانی دنیا نمی جنگیم اگر هدف ما یکی از این گیل های تلمبار شده یا تکه های نان بود با همه دنیا و همه ملت ها و دین ها و قوم ها نمی جنگیدیم اگر می توانستیم یک جنگجو را از خودمان دور کنیم می کردیم و رنج را از خود دور می ساختیم جز اینکه قرآن ما جنگیدن با همه دنیا را بدون استثناء بر ما حتمی کرده و بر قایم کردن شر پروردگارمان چیزی نیافزودیم. اگر اختیار داشتیم انتخاب می کردیم و تغییر می دادیم اگر آنچه از آن پیروی می کنیم یا بر آن می جنگیم نظری بود بر می گشتیم اگر هوا بود تبدیلش می نمودیم اگر قانون بود کج می شدیم اگر بهره بود معامله می کردیم و اگر قسمت بود راضی می شدیم ولیکن قرآن است و رویش پیامبر عدنان ماست صلی الله علیه و افمن كان على بینة من ربه کمن زین له سوء عمله واتبعوا اهواءهم آیا کسی که بر حجتی از جانب پروردگار خیش است چون کسی است که بدی کردارش برای او زیبا جلوه داده شده و های خود را پیروی اند؟ انگیزه ما آن چی است که از پروردگار ما به سوی ما آمده است انفروا خفافا و ثقالا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما فلا تولوهم الادبار قاتلوا المشركين كافه اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله جنگیدن بر شما فرض شده است سبکبار و سنگین بار بسیج شوید الله و رسولش را پاسخ گویید هنگامی که شما را به آنچه شما را زنده می کند فراخواند شما را چی شده که در راه الله نمی جنگید اگر بسیج نشوید شما را عذابی دردناکی می دهد به آنان پشت نگردانید با همه مشرکان بجنگید آیا از آنان می ترسید پس الله شایسته تر است که از او بترسید اگر مؤمن باشید با آنان بجنگید الله آنان را با دستان شما عذاب می دهد با کسانی از اهل کتاب که به الله و روزی پسین ایمان نمی آورند و آنچه را که الله و فرستادش حرام گردانیده اند حرام نمی دارند و متدین به دین حق نمی گردند کارزار کنید تا با کمال خاری به دست خود جزیه دهند پس هنگامی که با کافران روبرو شدید گردنها را بزنید و با آنان بجنگید تا فتنه بر جای نماند و دین یکسره از آن الله گردد سنقاتل و نقاتل حتی یکون الدین كله لله می جنگیم می جنگیم و می جنگیم تا دین یکسره از آنی الله گردد به مردم متوسل نمی شویم تا دین الله و حکم کردن به شرع الله را بپذیرند هر کسی راضی شد این شرع الله است و کسی که ناراضی و خشمگین شد و سر باز زد بینیش را به خاک می بالیم و این دین الله است مرتدین را تکفیر کرده و از آنان بیزاری می جوییم و با کفار و مشرکان دشمنی کرده و از آنان کینه داریم قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده یقینا برای شما در پیروی از ابراهیم و کسانی که با او یند سرمشق نیکوست آنگاه که به قوم خود گفتند ما از شما و از آنچه به جای الله می پرستید بیزاریم به شما کفر میورزیم و میان ما و شما دشمنی و کینه همیشگی پدیدار شده تا وقتی که فقط به الله ایمان آورید پس ما توانایی دوست داشتن کفار مرتدین از مجالس نظامی ملیگرایی یا گروه های دموکراسی خواه و لایک را نداریم آنگونه که مرتدین از جماعت های به اسلامی توانایی دارند و با آنان هم پیمان شویم و آنان را یاری رسانیم الله تعالی فرماید و من یتولهم منکم فانه منهم هر کس از شما با آنان دوستی کند از آنان است و البته الله در کتاب خود یعنی در قرآن بر شما نازل کرده که هرگاه شنیدید آیات الله مورد انکار و رشخند قرار میگیرد با آنان منشینید تا به سخنی غیر از آن در آیند چرا که در این صورت شما هم مثل آنان خواهید بود الله منافقان و کافران را همگی در دوزخ گرد خواهد آورد و برای ما ممکن نیست که برای آنان چاپلوسی کنیم و به سویشان بیشتابیم و به شرکشان کافر نشویم و دشمنی و بغض را به آنان علنی نکنیم و برایشان برادری و محبت و دوست داشتن ظاهر کنیم آن گونه که القاعده شام جبهه ارتداد زیانکار انجام میدهد پس اگر دشمنی و بغض را برای کافران آشکار نسازیم ولا و برا رفته و دین هم همراهش می رود و کافران با مؤمنان قاطی می شوند گمان می کنید دین لبیک گفتن در سرزمین است و نماز خواندن و جنگیدن همراه مردم است و سازش کن و قاطع بشه و با کسی که از این دین متنفر شد و دین جز محبت و بغض و ولا و همچنین براعت از هر گمراه و گناهکاری چیزی دیگری نیست والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير وكساني كفر که ياران ورزیدند اگر این دستور را به کار نبندید در سرزمین فتنه و فساد بزرگ پدید خواهد آمد نظر الله وجوها لم تزل مثل السحاب شنونده های رادیو صدای خلافت ادامه این بیانیه را در شبهای آینده فراموش نکنید لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عند من كل الهضاب عند من كل الهضاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر المؤمنين الموحدين المجاهدين مذل الكفار والمنافقين والصلاة والسلام على إمام المجاهدين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به موزي مختصر در درس امروزي ببحث برسي ميجرم إن شاء الله مسألة حاكمية الله متعال ما إنسان هارا بيدا كرداس وبما قانون مستقل رأي كرداس و ما ها عبس پیدا نشده چنانچه الله متعال می فرماید افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون در جای دیگر الله متعال می فرماید ایحسب الانسان ان يترك سدى شخصی که وقت کلمه توحید خان و به کلمه توحید اقرار کرد برای شخص لازم است و واجب است و یکی از مقتضیات کلمه توحید است که فیصله واختلافات خدا با قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باید پیش بکنیم ما دین را از دو منبع میگیریم یکی قرآن است و دیگر سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم که در شرع الله متعال این دو منبع یعنی منبع قرآن و سنت یا مصادر مستقله هستن علمای اصول میگوین قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم این دو مصدری است از مصادر مستقل و اجماع و قیاس مصادر غير مستقلة أصلا النقل بالاي هر شخصي كي إقرار بكلمة توحيد كرد بالاي زي لازم است که اختلافات و فیصله های خود به قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش بکنن به اتفاق علما از وقت صحابه سلف و صحابه رضوان الله علیهم اجمعین کسی که فیصله خود به قرآن و سنت رسول الله پیش نکند در کفر و ارتداد از شکی نیست که اتهای مختلفی در قرآن مجید بر کفر شخص مذکور دلالت میکند چنانچه الله متعال می يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم يا أيها الذين آمنوا دريات الله متعال مخاطب مؤمنان را قرار داده است يا أيها الذين آمنوا كسيكي ما نورد اطيعوا الله واطيعوا الرسول شماز الله و رسولش اطاعت کنید کسایی که اقرار به کلمه توحید کرده است الله متعال مخاطب قرار داده است الله و اطیعوا الرسول شماز الله و رسول اطاعت کنید وبارز الله تعالى می فرماید يد وأولي الامر منكم وأز أولي الامر اطاعت بكونت أجل درين آيات ما متوجه شویم با الله ورسول لفظ اطیعو ذكر شداس اما بأولي الامر ذكر نشداس مقصد زين این آیتی طاعت تز الله ورسول مطلقا واجب اما اطاعت تز غير الله ورسول مطلقا واجب نيس علماء در تفسيري أولي الامر قفتن دو تفسير يا علماء نقل شداس علماء تفسير تفسير اولی که مراد از اولی الامر هر عالمی است که فهم قرآن و سنت داشته باشد و تفسیر دوم چنانچه عبدالله ابن عباس رضی الله عنه می فرماید مراد از امراء و حاکمان اسلامی است اطاعت از اولی الامر و از علمان واجب است از کدام اولی الامر و کدام امیر و کدام عالم و عالمی که ما را امر بکند به موافقة القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم به هر کاری که ما را امر کرد که موافق قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بود اطاعت از او عالم لازم است یا زمیر لازم است اما وقتی که امر امیر و یک عمل و یک فعل یا قول یک عالم مخالف قرآن سنت رسول الله بود صلی الله علیه و سلم مخالف قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بود اطاعت از او لازم نیست چنانچه در تفسیر لفظ مذکور رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق اطاعت تز مخلوق در نافرمانی خالق جائز نيس وقتی که یک عالم کار را انجام داد مخالف قرآن بود مخالف سنة رسول الله بود صلى الله عليه وسلم سلم تز لازم نيس وهم همچنان يقامير شخص مأمور را امر بكاري كد كي مخالف قرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بود اطاعت از لازم نیست اما خروج بر اميري كي تا وقتی که از او کفر بواح آشکار نشده است خروج بالای از او لازم نیست و بعد از الله متعال می فرماید فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فإن تنازعتم اگر شما اختلاف کردید تنازع اختلاف و کشمکش ها را میگوید تنازع اگر در مابین خود تنازع و اختلاف کردید فردوه الى الله والرسول شما اختلافات اختلافات خود را به الله و رسول پیش بکنید فان تنازعتم فی شیء اگر در چیزی اختلاف کردید شیء در لفظ آیه مذکور نکره آمده است و علمای نحو میگویند وقتی که اسم نکره باشد افاده عمومیت میکنند اختلافات مذهبی اگر باشد اختلافات نژادی یا قومی هر رقم اختلافاتی که باشد و با قرآن و سنت رسول الله باید پیش صلی الله علیه وسلم اختلافات خود باید به پارلمان نباید پیش کنیم اختلافات خود به ملک های قوم نباید پیش کنیم اختلافات های خود به ولسوالی ها و جرگه ها نباید پیش کنیم اختلافات خود باید به قرآن و سنت رسول الله پیش بکنیم صلی الله علیه و سلم بعد از او الله متعال می فرماید ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر اگر شما به الله و به روز آخرت ایمان دارید خو اختلافات و فیصله های خود به الله و رسول پیش بکنید علامه ابن القیم رحمه الله می فرماید از آیه مذکور معلوم می شود که کسی اختلافات هر رقم اختلافاتی که باشد تنها اختلافات مذهبی نه هر رقم اختلافاتی که باشد اختلافات نجادی مذهبی هر رقم که باشد اگر کسی اختلافات خود به الله و رسول پیش نکرد در کفر و ارتداد یزو شکی نیست و مسلمان نیست بعد از الله متعال می فرماید ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ألم ترى آية نددي مخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم آية تنمي بني إلى الذين يزعمون بترفي كسايك يزعمون جمان ما أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك گمان میکنند که ایشان ایمان آوردن به او کتابی که به طرف تو نازل شده سی رسول الله صلی الله علیه وسلم و به او کتب سماویی که پیش است تو نازل شده است مثلا زبور و تورات و انجیل با گمان خود فکر میکنند که ما ایمان آوردیم به قرآن و سنت رسول الله به مانند مرتدین مروزی کل از که ما به قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم ایمان داریم و با وجودی که به اقرار میکنن یریدون الى الطاغوت فیصله های خود طاغوت پیش میکنن در لفظ آیت از او کسایی که فیصله های خود به طاغوت پیش میکنن ایمان نفی شده است یزعمون الله متعال در این آیت تعبیر کرده است از آنها به یزعمون که وا گمان میکنن یعنی به گمان خود مؤمن هستند در اصل مؤمن نیستن این مردم و بعد از الله متعال میفرماید وقد امروا ان يكفروا به در حالی که به تحقیق یا مأمور هستن یا امر شدن یا به یا امر شده است که کفر بورزن انکار بکنن به طاغوت به قانونی که قانون غیر الله هست از او انکار بکنن از براعت خود اعلان بکنن در جای دیگر الله متعال می فرماید کفر به طاغوت لازمی است الله متعال می فرماید فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله كسي كفر بطاغوت ورزيد وإيمان أورد بالله متعال فقد استمسك بالعروة الوثقى بتحقيق إن شخص چنگ زده است بالعروة الوثقى برسمانی که بسار محکم است لانفصام لها باید تو رسمانی که باید تو زنجیری که لانفصام لها نیز برای زو جدایی یعنی رسمانی که گسستنی نیست نمشکند ناله از که در حضورتان قرائت کردیم زیتا معلوم میں شد کہ فیصلہ فیصل بردن ب نظام کی نظام غیر اللہ حس بمانند نظام دموکرات یا ہر نظام کے باشد نظام دموکراسی یہ کفرس و کفر بواہ و عزیز و در قرآن مجید اعتہائے مختلف در کفر شخصی کے فیصل خدا بطاوت پیش میں کنا ذکر شدس اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد آہا آہا آہا آہا آہا آہا مسلمانان گرامی این بود داشته های برنامه امشب ما تا فردا بعد از نماز مغرب که باز هم با برنامه های پشتو دری در خدمت شما قرار میگیریم شما را به الله عزوجل میسپاریم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته